Pien du kade so tan salaze? Pese er hini? Nei de gishen, de stol bo meik. E no ha jik el non vieske ta Non, me meur vej meus kle konz di wa i ven. Un danser es dispar neket? Ye, i han e dait? Ne eket, i goaz un iza duze, selet de zudom. Pien du kade so tan salaze? Pese er hini? Nei oan de gishen, de stol bo Enor a jikel, nant vesken neita? Nant, me meur vez meus kle komz diwa oa ven. Un danser eus dispar, neket? Ge, i hane deit? Neket, i gwa nizad niza diuze, o selet de eudom.